Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti radio Marija raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē, ko, rad, ko vada Rīgas Katoļu gimnāzijas jaunieši. Šodien studijā esmu es Regīna un ar mani studijā ir arī Kārlis. Sveiki! Čau! Tad sāksim ar tādu jautājumu. Kā jums šodien iet? Mums iet kolosāli. Šodien ir diezgan īpaša diena, jo šodien vada tikai es un Regīna. Jā, ir tā sanācis bišķi dīvaini, ka šodien ir tikai divi cilvēki studijā, bet tas te traucē vadīt raidījumu un runāt par uh, aktualitātēm gan uh, skolā, gan arī mūsu pašu jauniešu dzīvēs. Uh, tāds iesilbašais jautājums, kas vedinās jau uz uh, mūsu šīs dienas tematu – Kas ir pēdējais pasākums, uz kuru tu biji? Mm, nu, es biju uz Staro Rīga vakar. Mm -hmm. Es biju uz uh, prezidenta Rinkēviča uh, runu, kas notika Brīvības pieminekli. Nu, pie Brīvības pieminekļa. Es biju uz Lāzera šovu, kas pēc tam notika. Es nedēļas vidū, 13. novembrī, aizgāju uz teātri izrādi Kādu? Svina garša, mm. Eh, balstīta uz Māra Bērziņa romāna ar to pašu nosaukumu eh, notikumiem. Ļoti labi izrādes iesaku. Kuras vēl? Es esmu daudz kur bijis pēdējā nedēļā. Mm. Kā tev, Regina? Ui, līdzīgi kā tev, laikam pēdējais notikums bija vakar, kad es dienu iesāku Rīgas pilī bija pasākums, kas sasēja, kas dažādas uh, folkloras kopas no visiem novadiem Latvijā. Un es biju tieši uz eh, teksim, tā, savas folkloras grupas skudnieku suiti uh, koncertu uh, Rīgas pils pagribā. Īstenībā ļoti interesanti pieredze, jo kā, Rīgas pilī tikt iekšā, pie tam viss tā kā atjaunots un skaisti. Kā, nu, nebija būt vispār. Tā kā tā, un pēc tam es uh, iekļuvu militārajā parādē, <laughs> pilnīgi nejauši. Tad es arī, nu, pie pasākam tas tā varētu pieskaitīt to. Uh, Uh, un uh, ko es tālāk darīju? Jā, tagad apakaļ pa nedēļu. Es sestdien biju uz uh, vienu tautas deju koncertu. Un uh, jā, tādā nedēļas griezumā, kam tie ir tie aktuālākie notikumi, kuras esmu bijusi. Bet uh, tas īsti tā nemaina to, ka īstenībā diezgan daudz pabeigām mums sanākt un kultūras pasākumi. Jā, tas mūsu šīsdienas tēma, par ko mēs tā runāsim, apspriedīsim mūsu viedokļus, gan arī uh, varbūt uh, aktuālo informāciju. Tā ir kultūra un jaunietis un tas, kā mēs uztveram kultūras pasākumus un uh, kā mums uh, patīk uh, dažādi kultūras notikumi. Varbūt tāds otrs jautājums iesildīšanās kārtībā. Vēl viens? Jā. Kas ir kultūra tev? Man šito jautājumu uzdeva pirmajā kultūras mākslas stundā, 10. klasē. Tagad tā ir atkārtot. <laughs> Atcerēties, ko es biju gudri izdomājis. Uh, man kultūra ir uh, viss, kas ir izveidots no cilvēkiem. Tādā ziņā, ka nu jā, viss cilvēka izveidotais mm, no vienas puses ir kultūra Jo ir visāda kultūra, ir uh, mākslas kultūra, ir uh, ģērbšanās kultūra, ir uh, vispār to par šo tēmu var uh, stundām ilgi runāt, kas ir kultūra. Tāpēc es laikam vienkārši palikšu pie tā, ka kultūra ir uh, viss cilvēka veidotais. Ļoti gudra atbildi īstenībā. <laughs> Paldies, es centos. Jā, nezinu, man kultūra uh, ir eh, tāds milzīgu daudzuma vērtību kopums savā ziņā, kas ir apvieno gan mākslu, mūziku, tradīcijas, eh, kultūras tādu nacionālo piedarību, jo katram tai kultūras eh, daļiņai kaut kāda vieta, no kā viņa ir cēlusies, no kā viņa ir izveidojusies, Jā, tu teici arī par tām dažādām ģēršanās kultūrām. Tad man ienāca prātā dažādas šīs subkultūras un cilvēku grupu kultūras, kas uh, atšķirās no pārējās sabiedrības. Arī tādas kultūras eksistē mūsu pasaulē. Tā kā kultūra tiešām ir ļoti plašs jēdziens un uh, tas apvieno, manuprāt, pilnībā visu, jo arī, piemēram, ir runas kultūra, kā mēs uh, runājam dažādos sadzi, uh, situācijās un tam līdzīgi. Sasveicināšanās kultūra, kā cilvēkiem Jā. sasveicinās, ja piemēram. Eh, tā kā Latvijā cilvēks sasveicinās, varbūt, teiksim, piemēram, Francijā tas liktos. Nepieklājīgi, piemēram. Nepieklājīgi vai Jā. jocīgi, vai, piemēram, tā kā Francijā cilvēks sasveicinās, varbūt mums liktos, eh, ko tu dari, es tevi nepazīstu, kas tu tāds Jā, esi. Tieši tā. Tā kā, protams, vispār par visām lietām ir sava kultūra es tad īsti nezinu, bet pieņemsim, sportā varbūt arī kaut kāda sava kultūra, kaut kāda savi tie likumi, kā izpaužas dažādas rīcības, un tāpat mūzikā ir kaut kāda šie uh, nerakstītie likumi, kas ir zināmi visiem mūziķiem iespējams vai tam līdzīgi. Uh, tā kā... Uh, jā, un tagad mēs uh, iesim... Uh, Sāksim mūsu kultūras baudījumu ar līvu dziesmu dzimtā valoda. Vienā valodā raud visi ļaudis vienā valodā, valodā tiesmei, tikai dzimtā valodā ceļš sāpes prieku dziesmas dod, atdod pasaulē. esam atpakaļ Rīgas gimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Un mūsu šīsdienas temats, par ko mēs runājam, studijā ir kultūra un jaunietis un kā mēs uztveram kultūru. Pirmajā raidījuma sadaļā mēs runājām par kultūras pasākumiem, ko mēs esam apmeklējuši pēdējā laikā un kas ir mums kultūra. Un uh, Tagad mēs uh, pārunāsim, uh, atskatīsimies uz tādiem notikumiem, kas ir notikuši uh, mūsu skolā, Katoļa ģimnāzijā pēdējā laikā. Un, uh, jo arī skolā notiek aktīvi dažādi pasākumu rīkošana un uh, dalība, tā kā mums ir arī par ko pastāstīt un padalīties ar jums. Kārli, varbūt tev kāds pasākums īpaši mieši ir palicis uh, prātā no šīm mācībām, kāda varbūt pēdējā cēlienā? Es, es domāju, ka man, man kaut kā krīt prātā tas pasākums, kas notika tikai iepriekšējā piekdienā. Kas tad bija? Nu, vakar bija Latvijas valsts svēki, un, protams, Rīgas katoļu gimnājā mēs svinējām šos lielos svēkus, un uh, piekdien mums bija uh, pasākums veltīts šiem svēkiem. Eh, bija tā, mēs uh, klausījāmies prezidenta runas no mūsu skolēniem, mēs klausījāmies mūzi muzikālos priekšnesumus no mūsu mazākajām klasēm. Uh, mēs arī noskatījāmies vairākus video no mūsu uh, pamatskolas un vidusskolas klasēm par uh, viņu viedokli, kas ir Latvija un kas ir būt latvietim. Protams, uh, dziedājām valsts himnu. Eh, klausījāmies prāta vētru. Regīna, vai kaut kas piebilstams? Jā, Ligam pateica īstenībā visu. Jā, tas Ligam bija par tiem valsts svētkiem. Bet, eh, manuprāt, jāpiemina arī tas, ka ik pa laikam notiek tādi mazie pasākumi, tādas mazas akcijas, ko rīko skola. Uh, piemēram, Lapatalk, kas bija novembra sākumā, uh, kurā gan vecāki, gan eh, skolēni, gan skolotāji vienojās eh, tādā aktivitātē, ka tika sakopts skolas pagalms. Un eh, varbūt tas gan saliedēja visus skolēnus, skolotāju vecākus kopā, gan arī tiešām uzlabo skolas vidi, un mums pašiem pēc tam ir patīkamāk nākt uz skolu, kad nav jāiet caur uh, vecām lapu čupām vai uh, to, ka slīd kājas zem lapām, bet uh, mēs redzam to, ka mēs visi kopā varam kaut ko paveikt, tā lielu un skaistu. Bet, uh, eh, likams, tēma ir kultūra. Laikam ir jāpiemina arī tas fakts, ka mums ir atvērusies izstāžu zāle skolā, kurā mēs izstādām paši kā, savus skolēnu darbus. Uh, gan pirmās klases plastelīna darbiņus, gan zīmējumus, gan šobrīd ir arī dažādi, uh, kā mums uh, teica skolotāja, uh, arhīva materiāli no absolventiem, kuri nav uh, paņēmuši savus darbiņus uz mājām. Tad ir izstāde ar uh, šādām grieķu stila vāzēm, uh, glaznotām, un tiešām ir uh, vēl ir plašs spektrs, kas tiks piedāvāts īstenībā šai izstāžu zālē, kas ir tiešām pieejama katram mūsu skolas skolēnam, lai aktivizētu šo kultūras uh, baudījumu arī mūsu skolā, jo uh, es pieņemu, ka diezgan daudz jaunieši nu, nestaigā pa izstādēm. Kā, kā ir staigātā brīvprātīgi uz izstādēm? kā kur izstādi. <laughs> nu, jā, tad... Bet, nu, ja tā godīgi, es uh, neesmu vajag pa izstādēm staigājis. Un Man tagad... vairāk patīk uh, teātris, kino, tāds, tādi kulturālie mhm. pasākumi. Mm. Tagad tev ir iespēja aiziet uz skolas gaitni, atvērt vienas durtiņas un, uh, hei, un te ir izstāde, un pats var baudīt, ko ir... Uh, samēstaroši mūsu skolēni, mūsu skolas biedri. Un, eh, Tā kā tas tāds visu laiku mainās, un uh, visu laiku kaut kas jauns tiek parādīts arī jums pašiem skolēniem, ko mēs nemaz neesam zinājuši, kādi talanti slēpjas mūsu skolas gaitaņos. Uh, bet mēs tā tagad runājam, ka tieši tie skolēni kaut ko arī veido. Uh, Kārl, tev nav bijusi vēlme kaut ko izveidot, kādu kultūrālu pasākumu, priekšnesumu un pas, kaut ko tam līdzīgu? Vai filmas skaitās kā kultūrāls <laughs> pasākums, jau priekšnesums. jā. Tad jā, es, esmu, vē, es, es vēlos pāris filmas uztaisīt, jā. Mm. Ne pat vienu, pāris. Pāris. Pāris. Te jau ir tā kā mērķis tālākais, jā. Jā. Skaisti īstenībā. Kā tev? Jā, es piekrītu, ka arī man ir šāda tāda vēlme kaut ko red, radīt jaunu un uh, varbūt, varbūt ne tieši tā kā tev jaunradas kaut kādas tur baigās filmas, bet vairāk organizēt kaut kādus grandiozus notikumus, kā organizatoriskos pasākumus, uh, kurus jūs māksliniekus visus savāktu vienkopus un radīt kaut ko nu, plašāku, sabiedrībai pieejamāku, uh, lai visi var iepazīt kultūras uh, baudījumu. Jā, es, es tieši vairāk laikam uz to māksliniecisko, tieši uz to organizatorisko. Arī, bet uh, tas neizsver, neizsver paktu to, ka man ļoti patiktu arī kaut ko pašai uh, radīt, bet man nav tā ticība, ka es to varētu tik kvalitatīvi kā no, nu, jātic, lielie mākslinieki. Ir jātic jā. sev. Nē, protams. Tā kā es mēģināšu kaut kad radīt kaut ko pati savējo, bet, laikam, pagaidām es pieturēšos pie tā, ka es... Uh, salikšu visu to, ko radīts kopā <laughs> un nodošu citiem. tā kā tā, bet uh, ja tā, tas ir tie tālajošie tie sapņi, bet uh, kā ir tagad? Uh, nav vēlme radīt jau tagad skolas laikā kaut ko un kādas vispār jauniešiem ir iespējas kaut kur izdarboties, var piepildīt nu, savus nu, tādus skolā, sapnus. ņemot vērā, cik bieži mums notiek pasākumi, ir vienmēr kaut kas tāds, ka vajag kaut ko vai nu vadīt, vai nu organizēt, nu, sakarā ar mm. pasākumiem. Tāpēc diezgan, nu, es teiktu, vienreiz mēnesī, vienreiz pusotrā mēnesī sanāk kaut ko tādu organizēt, jeb rīk, nu, vai rīkot. Un, uh, eh, labprāt, es jau labprāt uh, skolas laikā arī kaut ko gribētu citu, uz, nu, um, citu uztaisīt, kas uh, nu, tāda nu, man, manis mākslinieckā, bet uh, zinot, kā skola ir ar mājas darbiem, pārbaudas darbiem, protams, skolai ir nedaudz, nedaudz lielāka prioritāte. Man tas ir tas, ka mums ir jāsavieno mācības kopā ar mūsu tādām sapņiem un vēlmēm. Kā... Protams, to var izdarīt, Jā. bet uh, tas, tas nav īpaši viegli. Piekritīšu, piekritīšu. Es teiktu, ka mūsu skolotājiem ir tā iespēja katram uh, līdzdarboties kaut kādās uh, pasākumos uh, ar savām idejām un nākt klajā ar savu pie, pienesumu skolai. Un tiešām, ja tu gribēsi veidot koncertu vai kaut ko tam līdzīgu, nu, pārsvarā mēs saņemsim atbalstu no skolas un uh, varēsim to rīkot, un katrs varēs uh, iegūt to savu arī pieredzi arī nākotnes tādam darbam un uh, tas man ir neatsverams ieguvums arī mums katram pašam, ka mēs varam izmēģināt visas šīs lomas, piemēram, gan vadīt pasākumus, gan rakstīt scenārijus, gan, nezinu, tur mikrofons kārto, varbūt tev, Kārli, ir tāds pieredze vai novākt visu vai dekorēt, mēs dabonam to. Tehniku uzlikt, tumbiņas, mikrofons, skaņu, gaismas. Jā, tad mēs dabūjam pasākumu rīkošanā šo visaptvarošo tādu pieredzi, ka mēs varēsim izlemt pēc tam, ja mūs interesēs, kas tieši mūs saista visvairāk un varēsim arī izlemt arī to. Vadīšana pasākumu. Jā uz kuru pusi pēc tam izlemsim paši. Un, uh, tiešām par katram šim mazajam darbiņam apakšā ir gan jau kāda profesija, kas uh, slēpjas. Ap, nu, kā, tad ir vienkārši jāmēģina saprast, kas no šī visa uh, piestāv tieši tev. Un, uh, jāmeklē, kur to var mācīties padziļinātāk. Jo mm, ir diezgan, diezgan daudz iespējas. Uh, varbūt ne pat tikai skolā, bet ir dažādi projekti, kuros uh, var piedalīties. Un, zinu, piemēram, man uh, draudzene piedalās dažādos kastingos un uh, brauc uz profesionālu filmēšanā, filmēties, lai uh, dabūtu šo filmu pieredzi. Tā kā tiešām ir jauniešiem iespējas dažādas. Jā, es arī uh, pats interesējos, es arī mm -hmm. noskaidroju to, ka ļoti daudzas um, filmēšanas projekti arī pa brīvu aicina, lai cilvēki var nākt pieteikties un viņi varētu būt kā runneri, mm -hmm. vai, eh, lai kā to savādāk pateiktu, cilvēki, kas faktiski visu, <laughs> visus grūtos Jā. darbus dara, visus tos darbus, kuri pārējie negrib darīt. Nē, bet, uh, piemēram, uh, ir masu skatu dalībnieku filmēšanā. À, jā, arī tās. Jā. Arī, tā kā, uh, tu aizbrauc uz filmēšanu, tevi saģērbs, sagrimēs, eh, safrizēs, nezinu, uztaisīs kādu smuku frizu, iedos smuku kleitu vai uzvalku. Un tad un tad tevi, tu vari kā... savai ģimenei lielīties, jā, ka es biju filmā. Tieši tā, piemēram, man arī tikko bija rādīja televīzijā filmu, kur man radinieks ir, un tad tāds, nu kur tu esi? Tad pussekunda, kaut kur aizmugurē migliņā tur ir, bet vienalga, es biju filmēšanā, jā. Ja jālielās un tā, bet uh, mums arī ir tā iespēja, jo tiešām, manuprāt, arī filmu aģentūrām tiešām ir interese par to, ka jauni cilvēki nāk un piedalās un interesējas par uh, mākslu, mūziku, uh, filmu veidošanu un, uh, manuprāt, kultūrai vajag šo jauno pienesumu. Kā tev šķiet? Es domāju, pilnīgi noteikti, bet uh, zinot vēsturi, tā arī beigu beigās ir, ka um, ir, protams, ļoti ilgu laiku tā vecā konservatīvā doma gājiens, bet pienāk brīdis, kad ir kāds jauns cilvēks vai jauna grupa cilvēku, kur pilnīgi kaut ko radikāli izdomā, jaunu domāšanas veidu. Un tā arī attīstās tā kultūra. Jo bez attīstības kultūras, nu, es teiktu, ka kultūra uh, neizdzīvot ilgi. Jā, es tev pilnībā piekritīšu, jo nu, tas jaunais. Uh, jaunās dvēsmas, ko sniedz, manuprāt, jaunākas paudzes mākslinieki un uh, kultūras darbinieki tiešām ir neatcerami milzīgs. Protams, varbūt tādam uh, pierastajam tas atšķirās no mūsās pieredzes, ko mēs esam pieraduši, bet uh, tas nemaz ne, nav slikti īstenībā, jo ir jāpierad pie kaut kā jauna un jāiet laikam līdzi un uh, jāskatās to, ko piedāvā un spēj radīt kaut kādi uh, jauni mākslinieki. Tādēļ eh, ieskatām eh, jūs tagad dzirdēsiet eh, leģendāro Čijākas piecīšu dziesmu mūsu mīlestība Suddenlights izpildījumā. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielā? vēsturī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums. Vai jūs mīlētāju nosēdēta sola, kuram blakus vērmaņ par kalaugas skumst, kā rietum vēji, kas krastā puš aiz kāpām aizķēries. spusca smirdzē spožāk. Vai tā rasa ziedos būs vai asaras? Vēlāk roku rokās staigāsim pa ielām. zum Weg. satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Tvers pīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur kamēr saule vien visvīgas torņiem spīdēs. Mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kamēr saule vien virsmīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Esiet sveicināti atpakaļ Katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīras ir tīrā vidē. Šis redzījums izskan tikai pateicoties jūsu ziedojumiem, un uh, tas ir neatsvars atbalsts arī šī redzījuma tapšanā, un paldies par tavu atbalstu. Uh, šīs dienas redzījums uh, ir uh, veltīts kultūrai un kultūras pieredzēja mums kā jauniešiem, un uh, tādam mūsu baudījumam, ko mēs uh, uztveram kā jaunieši, kas mums patīk vislabāk, un uh, kāda ir tā kultūra, ko mēs patērējam. Uh, Mēs tikko runājām par to, vai ir labi, ka jaunieši pārņem šo kultūras pasauli savā ziņā. Tad man ir tāds jau nākamais jautājums tev, Kārli. Tu labāk to klasisko vērtību piekritēs vai tāds abstrakts, moderns, kaut kādu, kas ir tavs? Es varu, es, es spēju izbaudīt uh, abu veidu kultūras es kā, spēju dab dabūt labāko no abiem. Bet es ļoti ar šo jautājumu cīnos, jo tas ir atkarīgs no kāds kultūrveids. Mm -hmm. Varbūt mākslas ziņā es teiktu, ka man lab labāk klasiski patīk. Mm -hmm. uh, nu, jā. Mm -hmm. Ja teiksim, runā par kino, par filmām, es tur arī jāskatās. Uh, ja pārāk abstrakts man arī nevisai patīk, bet pilnīgi klasisks kino es teiktu noteikti klasisks ir vienmēr labs, uh, ja tu nezini, ko tu citu gribi. Mm -hmm. Jo klasika ir, kla ir klasika, ir iemesls, kāpēc tā ir klasika. Tur, tur nevar uh, nepareizi būt. Abstrakts, tur ir uh, tas jau ir pēc gāmas, es teiktu. Jā, piekritīšu īstenībā. Laikam ar mani ir tā, ka es arī neesmu tāds, es kā neesmu tas tīri klasiskā piekritējs, jebkurā uh, žanrā, ka varbūt mākslā ir tas, kur es laikam eh, vēl pie tā klasiskā tomēr pieturēšos. Jo, nu, tā ir nu, tādi lielie mākslinieki, kurus apspriest baigi negribās arī. Un, uh, Nav vajadzības, jo tiešām tie ir tādi zelta spīdeklīši arī pasaules kultūras vēst, vēstures eh, tādā mantojuma sarakstā, kas ir noteikti neaizmirstami. Piemēram, literatūra ziņā lasot tādus, nu, klasiskos darbus – nu, tiesa laikam mani neuzrunā tieši valodas ziņā, bet kā mūzikā, kā kurš darbs, jo tiešām klasiskā mūzika ir kaut kas uh, ģeniāls un uh, abrīnojami radīts, bet uh, vai man ļoti patīk arī mūsdienu abstrakcijas un uh, modernie risinājumi dažādām problēmām. Es tā neteiktu īsti, jo. Nu, es domāju, arī ir, ja runā par mūziku, ņemot vērā visas tās problēmas, kādas var būt, es domāju, ka mūsdienās daudz cilvēku pārizmanto tos atrisinājumus. Yeah. Piemēram, ja runā par to, eh, ka cilvēks dziedā, eh, protams, viņa tā balss tiek kaut kā uzlabota tās dziesmas tapšanas gaitā. Un es domāju, ka ļoti daudz eh, muzikanti izmanto to iespēju uzlabot viņa balss tieši tapšanas laikā pa daudz, un tāpēc tā dziesma, viņa balss iz, iznāk tāda robotiska. Mm. Mhm. Un, uh, ne, ne, ne, Nedabiski. Jā, nedabiski tieši tā. Paldies. Jā, es par to laikam piekritīšu, jā. Bet uh, es neesmu tāds tīri uh, klasiskai pieeja, bet neesmu, kā es teicu, tīri arī abstraktā piekritēs un viss nu, tāda moderno. Es esmu kaut kas pa vidu, kam patīk uh, mūsdienu tāds normālais, piemēram, nezinu, tāda popmūzika, kaut kāda parastā, ja es to varu izbaudīt, bet ja tas ir kaut kāds vairāk, nezinu, elektromūzika, kaut kas tam līdzīgs, piemēram, tādā ziņā. Elektromūzika. Vai kaut kas godīgs. galīgi tāds um, ļoti laikpatīgs. Nu, tas, laikam, nav tas manējais. Tāpat literatūras, piemēram, uh, izbaudīšu pēdējo 20 laikā rakstītos darbus vai pēdējā gadsimta laikā veidotos um, darbus. Uh, bet tilks rodi tie konceptuālie dzējoļi, kur sastāv tikai no punktiņiem un strīpiņām, un nav neviena paša vārda. Jā, mācās morfa konceptu. <laughs> ja, piemēram, es tieši šo nodomāju, mēs bijām ar ģimenes terorīgu pasākumā, un tur tieši bija instalācija. Uh, iedvesmojoties no uh, konceptuālā dzējoļa, kur sastāvēja no uh, ievada trīs vārdiem, kas varēja būt, piemēram, es neatceros tiešām precīzi šos vārdus, bet uh, aptuveni mēs esam zvaigznes, tad ir uh, vesela četri lapa ar uh, punktiņiem, strīpiņām un uh, nulītēm. Nu, Dažādi. Kods. Jāiemācās morskos, jāiemācās datoru valodu. Tad varēs izlasīt iespējams, iespējams. Un beigās atkal bija trīs vārdi, kaut kas sakal par zvaigznēm. Un tad instalācija, kas bija principā bija uz uh, laukuma projicēts uh, vienkārši gaisma, balta, kur nostājoties uh, ar ēnu, tu ieraudzīsi, ka iemiedzās punktiņi, it kā zvaigznes tevī. Nu, it kā doma ir laba, tas ir kaut kas tik ļoti konceptuāls un kaut kas tik ļoti... Nu, tur nav... vajag smadzenes <laughs> izmantot. Jā, es lasīju to aprakstu trīs reizes, kamēr sapratu, ko tas, <laughs> ko tas gaismas pleķis tur dara, bet... Uh... Tu labāk to darītu vai uh, matemātikas uzdevumu risināt? Nē, nu laikam jau tomēr kultūru baudīt, bet... Uh, nu, kamēr es sapratu, ko šis koncepts vispār nozīmē un kā viņš ir jābauda pareizi, nu, pagāja laiciņš, tāpēc varbūt es neesmu tik ļoti uh, konceptuāla un mūsdienīga piekritēs kaut kādām tām tradīcijām. Es tomēr pieturētos savā kultūras uh, pieredzē. Jūs tieši minējāt, atkarībā no kāda ir tie mākslas stili, tad varbūt kurš ir tas tavs mākslas uh, stils veids, kuru tu patērē, baudi visbiežāk, uz ko tu apmeklē? Man liekas, es jau esmu šo to pāris reizes pateicis šajā raidījumā, bet nu, pa, trīs lietas, labas lietas uh, kino. Mm -hmm. Tas ir tas tavs lauciņš. Tas ir mans lauciņš, jā. Jā, interesanti, jo mans lauciņš ir nevis ekrānā cilvēki, bet laikam tādi, nu tiešām, kas paši uzstājās, un tā ir dejas māksla, tieši daudz deju māksla, kas laikam aizņem lielāko manas dzīves daļu, gan uh, skatoties, gan pašai līdzdarbojoties līdzi dažādos uh, kolektīvos darbojoties. Un, uh, tā kā... Bet, protams, piemēram, man saistīja arī tāpat, tas pats kino un uh, filmu veidošanas māksla, gan mūzika uh, ir atkarībā kāda, bet uh, arī ir pietiekami saistoša. Bet, uh, tas uh, ļoti atšķiras no paša cilvēka personības īstenībā, kas uh, tas sirdī tuvāks. Jā, bet uh, kā jau mēs uh, runājam, tad varbūt ir uh, vērts uzskatīt, vai tu labāk. Uh, pats piedalies kultūras pasākumu veidošanā, vai labāk no malas vēro, ko jau citi ir izdarījuši? Es esmu darījis abus. Man ir pieredze gan veidot mākslu, gan piedalīties vai skatīties. Mm -hmm. Nezinu, kā lai to pasaktu. Es grūti izskaidrot to sajūtu, ka tu veido to mākslu, ka, tu, ka citi cilvēki tavu darbu vērtē un skatās. Tā sajūta ir uh, nepaskaidrojama. Tāpēc es labāk, laikam teiktu, ka man labāk patīk veidot mākslu, bet arī, protams, ir jāņem vērā tas fakts, ka veidot mākslu nav viegls darbs. Nu, it īpaši laba mākslu veidot, tas, tas nav viegls darbs. Tāpēc tur ir ļoti liela piepūle jāpieliek, un uh, nav vienmēr viegli, ir stress. Jo tev jāņem vērā to, ka ļoti daudz cilvēku, simtiem tūkstošiem cilvēku tavu darbu iespējams redzēs, un vērtēs un kritizēs. Tāpēc, protams, tas ir eh, jāņem vērā. Bet, manuprāt, cilvēks to no sirds dara, un viņi dara to nevis tāpēc, lai viņi tur grib eh, citu cilvēku acīs kaut kā, nu, citu cilvēku acīs kaut kā īpaši eh, izskatīties, bet vienkārši to dara, jo viņi grib to darīt, jo viņi jūt, ka viņu dvēselē tas ir jādara, ka viņiem tas, viņi neizdzīvos bez tā, tad es domāju, ka veidot kultūru ir es, es, es, do, es kopsavilkumā es domāju, ka veidot kultūru būtu man, laikam, man, mana atbilde. Īstenībā, jā, es tev piekritīšu ar to, ka veidot kultūru ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs un uh, pašam piedalīties šajos uh, kultūras uh, pasākumos no tā dalībnieka skatu punkta ir kaut kas uh, maģisks un nenovērtējams īstenībā, jo uh, kā jau teici, tu izliec visu sevi kā, skatītājiem, tad tu nezini, ko tas skaties no tevis paņems. Un, uh, tu izliec savu kaut kādu veselas daļu ar saviem darbiem, uh, pārdzīvojumiem, skatītājiem. Tad ir, tā reakcija ir tāda, kāda tā ir. Un, uh, ir jāmāk uh, veiksmīgi novērtēt uh, tas darbs, ko ir izdarījis citas savos uh, darbos, uh, mākslā un kultūrā, un jebkurā citā darbā. Bet ir iemāk arī pareizi uzņemt šīs uh, kritika, ko sniedz pārējie. Un uh, pie tā laika mēs arī paliksim, ka ir jātur katram tas savs uh, veids, uh, kā baudīt mākslu, un arī jaunieši nemaz nav vienaldzīgi par aktualitātēm mākslā un sako līdzi un paši piedalās. Un uh, jā, paldies, ka klausījāties, un uh, uz tikšanos nākamajos raidījumos, jā, nākamajā nedēļā. Atā! Atā! Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.